Eta Euskara maite zuen eta bizi zuen eh, Jean Arretxelaren ehorzketak eh, aipatuko ditugu orai gaurko prentsan eta gure berrietan ere dioratzen eh, dugun bezala. Tendentzia arrunt desberdinetako jendea bildua zen frangu gainera, multso handia Jean Arretxelaren ehorzketetan atzo. Jojo bidar gure lankideak Jean Arretxelaren alde esberdinak erakusten duten lekukotasun zonbait bildu ditu hainitzaipatua izan da azken egun hauetan, Jean Richelarek eskola lorrean egin dituen lan baliosak, bildu ditugun lekutasunen bitartez beste alde batzu ere ungitu ditugu. Ala nola, jean Bidar horroitzen da, azken gerla denboran, Jean ere biltzen zirela helburu berezi batekin. A ah, Jean Richelar zautzen dut aspaletik. gerla denboran, zumai gazte hasi ginen, erburuz eta kermesa aten egiteko, eta guri juntatzen zen jantzan eta kasteko eta kantuz eta notika irosa zen. Manera hortan zen hasi ere orduan agola dantza taldea. Gehiago ezagutua izan da gero pilota alogean egin dituen urratxengatik. Jean-Marie Berterrech, Luzaz Zaharersegiko presidenta izana. Pilota mailan eh, izan da, guretako bai Zaharersegin nako, eta bai pilota mailan eh, gizon eh, ona eta laguntzailea handia. Eta kontseilu emailea partikulazki e, bai Zaharersegin izan ditugun oren luziak e, eta urte luziak, eta denak gogoz txikia zituen eta eman dituzkigu anitz idai eta horroitzapen lehen hauko demoretan, eta hori eh, guretako biziki gauza handia izan da e, zomaitu hasteko. Haren demoran, funtsian, trinketea ere eraiki zen maiorin. Bai, eta haren demoran ez eh, trinketa irikia izan da, ez ginuen e, jeuse eta or, uste dut demora hartan anitz izan zela horren e, egitia baigurin pil, pilota buruz eta demora berien pilota guziari buruz. Eta gamela pilotaria ere izan zela. Bai, e, eh, xapelduna izana da, hori eh, denboran eh, gazte zelaika izana zen e, bordeleko estudiantek Kilan, eh, eh, eh, eta hor bazuten Jean Fagoa gaikin eta pilotari on nak ziren, eta hor errabotian partikulozki ina zituzten gaitzeko partidak, eta gero bom, txikitipian ere, baina horren joko handiena izan da, bez errabotian edo marran edo irugarren eskulari. Eta behar da ere, pilotarien biltzara egiturako ere partaide izan dela. Bai, hor biziki luzaz buruzagi izan da pilotari biltzakako behaz batasunean, eta uste dut hor eh, bazuela biziki atxikimendu handia pilotari zahar eta pilotari isapeldun nahi zuen beti zerbait eh, horiek buruz egin eta atxikimendia atxiki elgarretaratuz, e, urte oro bere tokia hor erakusten zuen, eta hori gauza biziki importanta izan da, zen eta tenore atez behar zen honor bait, eta alare horrek hartu zuen Eh, eskubide hori eta guretako pilota mailan eh, biziki gauza ederra izan da hori. Eta egan bezala, agun tendentzia ezberdineko alderdietatik eta instituzioetatik ere ordezkaritza frango izan da, azpimagatzeko Jean Richelarek eskual alorrean eginduen lana. Eta horietan, eskual parlamentuko presidenta den bakartxo tegeria. Bazken agurra emateko aukeronetan legebiltzarrak e, egon behar zuelako. E, ez euskararen alde eta euskararen munduan erreferentzi dan e, gizon handi nahi bazken ba, agurra eman nahi izan nahi dutelako. Legebiltzarraren izenean legebiltzagaren zat, ba, gizon ospetsua izan da, San Gitzelak. Ez bakarri legebiltzaren zan ikustat Euskal Herri osoaren zat, ez? Euskararen alde lan asko egin duen pertsona bat izan da, eta horren lekuko, ba, berak usten digun erreferentzi guztiak, eta usten digun lan osoa, ez? Eta jakina da, ba, legebiltzarrak ere Euskal Zaindiarekin harreman zuzena testua dauka, eta, bueno, hemen egotea dagokigu gaur. Maiuriko hausapesa ere egon da, zonbait denboraz, eta gaurko alkateak ere nahi izan zuen hori tarazi, nagusi. Ba, zen da, jan erretxelar zena, bizten da, eta bai horrek gauza pezuen da urte bat, eta egintu bai horrin eh, lan ederak, eta uh, ustot uh, eh, zordakotanik ere, eh? eta gero bizten den gauza, je, gizon aipatua izan da eskola mailean, eskuara mailian, eta kultura mailean. Eta eskual militante soilak ere, hor ziren, azken eskaintzeko horietan, geixan alfago, bai kultura sailan baran beste alogetan ere, jan ritxelarekin behin baino gehiagotan kurutzatu dena. Ba nik uste unara bildu den jende guzia bazala, Are buruz erakusteko gure adiskitatasuna eta elkartasuna ere. Eta luzaz elgarrekin gertatu bai gira ere gure kultur mundua mereziki. Mhm kultura munduan eta egia erran ere, bon, miskat eh, politikan ere, eh, ala, mugimendu batzuetan bederen, parte hartu, ez alderdietan, mugimendu batzuetan agertu da. Bai, ene ustez, uh, Jean ere bere bidea egin du, abertzale bezala, eta erakutsi du enetako uh, baigorrin uh, mera zelarik, baigorriko hauzapez zelarik, Ruiz Ramuntxoren kasu dorpe hartan erakutsi du zinez bere eginbidea eta zer zuen ernaibita mera bezala agertu haren eosketetan. Eta agertu zen, eta hor egia da nik erranen dut, orduan guk abertzale gure inguruan, eh, ne inguruko abertzalek bederen, biziki estimatu ginuela eman zuen urratxori. Deusen beldurrik gabe bere gizontasuna bakarrik erakutsiz. Eta dudari gabe, gizontasun horrengatik hainbeste jendek nahi ukan diote atxikimendua dierazi, atzo, bai horiko elizan. Eta jakin arazten dizuegu, eh, gaur horren batean eh, eorzketa meza, janretxelaren eorzketa meza grabatu baitugu entzuteko parada izanen eh, duzuela, horren batean egan bezala. Eta bestalde, mintzaliku saio berezi bat ere grabatu bai ginuen janretxelarekin horren entzuteko proposamena luzatzen dautzuegu. Elduden, ibiakoitz goizian, larun bat goizian, amekontan, Euskal irrati hauetan.